Pastor et oves, quinque. Ubi est ovis nigra? Age, quaere ovem canis, et reperieam? Canis ovem quaerit, et vestigia eius in terra reperit, neque ovem ipsam reperit. Canis latrat. Pastor, ecce vestigia ovis. Ubi est ovis ipsa? Duc mea deam, canis. Canis canis dominum suum per siluam ducit ad ovem. Lupus ululat. Oculi lupi in umbra lucent ut gemmae et dentes ut margaritae. Pastor, cui iam prope est, clamat. Pete lupum. Canis clamorem pastoris audit, et sine timore lupum petit. Lupus autem ovem relinquit et montes petit.